Հակառակորդը շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ կիրառել է ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Տարածաշրջանի համար Լեռնային Ղարաբաղը վառուտի տակառ է։ Ֆլորիդայի հայերն ու հрьяաները կհարգեն հայոց ցեղասպանության հոլոքոստի զոհերի հիշատակը։ Վերանորոգվում է հանրապետության կառավարության երկրորդ մասնաշենքի ճակատային մասը։ մասը. Ազոխի քարանձավի ուսումնասիրություններով զբաղվող պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանն այսօր հյուրընկալվել է Արցախի Պետական համալսարանում։ Թուրքիայի ժողովրդական հանրապետական կուսակցությունը պահանջում է չեղարկել կայացած հանրակրվեի արդյունքները։ Եվրոպայի կամ մեկ առաջնությանը մասնակցելու են նաև արցախցի մարզիկներ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 18-ին եւ լույս 19-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 55 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 760 կրակոց։ Շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Անցած գիշեր հակառակորդը շարունակել է շփման գծի տարբեր ուղություններում ակտիվորեն կիրառել տարբեր դրամաչափի դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրության առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապրիլի 17-ին ժամը 18:20-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականին ծնված Թաթուլ Արամայիսի Հարությունյանը։ Վիրավորում ստացած զինծառայողն անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Նրա վիճակը գնահատվում է ցանր։ Միջադեպի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարության հետ համատեղ ապրիլի 20-ին Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կազմակերպում է Ասկ բանակ 2017 խորագրով համաշխով նվիրված ռազմակրթական ոլորտի հիմնախնդիրներին։ Համաժողովին կմասնակցեն պաշտպանական եւ քրթական գերատեսչությունների պատասխանատուններ, հանրակրթական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներ, ուսուցիչներ, դասախոսներ, զինղեկեր, գիտական կենտրոնների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի շրջանակում կկազմակերպվեն հանդիպումներ Արցախյան ազատամարտի վետերանների ու ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակիցների հետ։ Հայկական ցակումը ֆրանսիացիները անհանգստացած են Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակով։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացու Ֆրանսուଆ Ֆիոնը։ Նրա խոսքով ինքը նույնպես մտահոգված է իրավիճակով։ 2016-ի ապրիլին Հարավային Կովկասը նորից բռնկվեց։ Միջազգային համայնքի անտարբերության պայմաններում Ադրբեջանը փորձեց ուժի միջոցով խլել Լեռնային Ղարաբաղը։ Մահաբեր հարձակումը ավարտվեց անկայուն հրադադարով, ասել է Ֆիոնը։ Նա նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը վառոդի տակառ է տարածաշրջանի համար։ Պետք չէ մոռանալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոյի հարցն առաջացել է Ստալինի պատճառով, որը կամայականորեն կտրել է այն Հայաստանից ու հանձնել Ադրբեջանին 1921-ին։ Հիմա այլ ընտրանք չկա, պետք է խաղաղ ու կայուն կարգավորում գտնել ՄԱԿ-ի օգնությամբ, նշել է Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացու Ֆիոնը։ ԱՄՆ-ում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը Ֆլորիդայի միջազգային համալսարանում հանդես է եկել դասախոսությամբ։ Նա ներկայացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը, կարգավորման այժմյան ընթացքը, անդրադարձել տարածաշրջանային այլ հարցերի։ Հանդիպման ապարտին Արցախի ներկայացուցիչը պատասխանել է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, Արցախի միջազգային ճանաչմանը եւ պետականաշինության գործընթացին վերաբերող հարցերին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին։ Հանդիպմանը քննարկել են Արցախյան հակամարտությունը, ինչպես նաև շփման գծում տիրող իրավիճակը, բանակցությունների ընթացքն ու կարգավորման հերանեկարները։ Ալիևը Եվրամիություն Ադրբեջան նոր համաձայնագրի շուրջ աշխատանքը որակել է որպես կողմերի միջև համագործակցության զարգացման ուղղված կարևոր քայլ։ Մինսկում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության լիստը։ Մասնակիցները կքննարկեն ռազմական անվտանգության սպառնալիքները։ Նիստին մասնակցում են Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը, Ղրղստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի առաջին տեղակալը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետը։ Միջոցառման վերջում ծրագրվում է ստորագրել արցանագրություն, որտեղ ինչպես նախատեսվում է, կարտանագրվեն ընդունված որոշումները եւ կտրվեն համապատասխան հանձնարարություններ դրանց հետագա իրականացման վերաբերյալ։ Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի առաքելությունը լրագրողների համար կազմակերպել է դասընթաց մարդասիրական հիմնախնդիրները եւ դրանց լուսաբանումը թեմայով Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Իրականում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն բավականին փակ կառույց է։ Կառույցի գործնեության գաղտնիությունն անհրաժեշտ է հակամարտության մասնակից երկու կողմերի վստահությունը պահպանելու համար։ Պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրներում, որտեղ եւ ըստ էության գործում են Կարմիր խաչի պատվիրակություններն ու առաքելությունները, կարևոր է, որ հանրությունը իրազեկված լինի կոմիտեի ворթեգրած սկզբունքներին ու ծրագրերին։ Լրագրողների հետ հանդիպման նպատակներից մեկը հենց դա էր՝ լրացնել տեղեկատվության պակասը։ Արցախի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ՀՅԴ-ի առաքելության հաղորդակցման բաժնի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանի խոսքով հենց ԶԼՄ-ներն են, որ կարող են իր ազգվածությունը հասարակության մեջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեության մասին բարձրացնել եւ հենց ԶԼՄ-ներից է կախված թե ինչպես է լուսաբանվելու կազմակերպության գործունեությունը, քանի որ կազմակերպությունը չեզոք միջնորդի դեր է կատարում իրականացնում մեր Ղարաբաղյան հակամարտության տարածաշրջանում, մեզ համար շատ կարեւոր է որպեսզի ճիշտ ընկալվի մեր չեզոք եւ անկողմնակալ լինելը, որ կասկածանքի տակ հանգարց չդրվի։ Միջոցառմանը բանախոսությամբ հանդես եկան Էթերի Մուսայելյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Լուսինե Բարխուդարյանն ու Հայաստանի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակից Զարա Ամատունին։ Մանրամասն խոսվեց հատկապես միջազգային մարդասիրական իրավունքի կամ պատերազմի իրավունքի մասին։ Էթերի Մուսայելյանը ներկայացրեց ընտրված թեմայի կարևորությունը։ Քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռևս շարունակվում է, մեր տարածաշրջանում գործում է միջազգային մարդասիրական իրավունքը կամ այլ կերպ պատերազմի իրավունքը, որը կապ ունի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ եւ մենք փորձում ենք նման միջոցառման ընթացքում այդ կապը ցուցադրել, որը որ բացի դրանից, որ սահմանում է զինվորական կամ վտանգավոր գործունեություն ծավալող լրագրողների համար, թե ինչ կարգավիճակից նրանք կօգտվեն, ինչ փաստաթղթեր պետք է իրենց հետ ունենան, ասենք եթե գնում են լուսաբանելու ռազմական գործողությունը, հետևում են բանակներին, ինչ պետք է իրենց հետ ունենան, ոնց պետք է իրենք իրենց տարբերակեն զինվորականներից, բացի դրանից մարդասիրական իրավունքը նաև սահմանափակումներ է դնում, ասենք, այն թեմաների վրա, որոնք որ կարող են դառնալ հանրային հետաքրքրության օբյեկտներ եւ որոնք են այն անձիկ եւ իրադարձությունները, որոնք որ հանրային հետաքրքրության օբյեկտ չպիտի դառնան, որովհետեւ ամեն մի իրադարձության հետևում կանգնած է ընտանիք, որը ղեկավարը, որ հետևում է այդ ամենին։ Հանդիպմանը ցուցադրվեցին նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործնեությանը վերաբերող ֆիլմեր։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Դեռ սպասում ենք, պետք է տեսնենք արդյոք ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապրիլի 24-ին կնախընտրի խոսել փաստերի լեզվով, թե դուր կտա Թուրքիայի ճնշումներին։ Խոսելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակ նստարժանվույն հարգելու կոչին, ասել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Եթե նա մատնանշի բարոյական արժեքների, պատմական փաստերի մասին, նա շատ ճշմարիտ բան կանի։ Կնշանակի, որ նա ստարժանվույն հարգում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, ասել է նա։ Ֆլորիդայի հայերն ու հրեաները կհարգեն հայոց ցեղասպանության ու հոլոկոստի զոհերի հիշատակը, կազմակերպելով «Ժխտում» ֆիլմի ցուցադրությունը։ Հայկական ու հրեական համայնքները ընդհանուր ցավ ունեն։ Մեր կրոնները կարող են տարբերվել, բայց մեր պատմությունները նույնն են։ Պարակտված ու ոչնչացված ընտանիքները էթնիկ զտումների արդյունք են, որոնք խլել են միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր, ոչնչացրել մարդկանց ու նրանց կենսակերպը, բայց մենք ոչ միայն ողջ ենք մնացել, այլև բարգավաճել, երթվելով հիշել ու երբեք չմոռանալ դա, ասել է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառումների կազմակերպման հարցերով կոմիտեի նախարար նախագահ Արսինե Գալուստյանը։ Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող հոլիվուդյան խոստումը ֆիլմից ստացված շուրջ 20 միլիոն ամերիկյան դոլարի հասույթը կուղղվի Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համասարանի իրավունքի դպրոցում նոր ինստիտուտի ստեղծմանը։ Մարդու իրավունքների խոստումը ինստիտուտը մեր իրավունքի դպրոցն ու այս համասարանը կդարձնի մարդու իրավունքների կրթության առաջամարտիկ, նշել է իրավունքի դպրոցի դեկան Ջենիֆեր Մնուկինը։ Նա ընդգծել է, որ 20 միլիոն ամերիկյան դոլարն ամենամեծ նվիրատվությունն է, որ իրավունքի դպրոցը երբևէ ստացել է ինստիտուտ ստեղծելու համար։ Շատ մարդկանց հայոց ցեղասպանությունը հայտնի չէ։ 102 տարի մշտական շղթման արշավ է եղել։ Մենք հուսով ենք, որ հայոց ցեղասպանության հարցում արկա մութը ցրելով կարող ենք շարժվել առաջ եւ իսկապես առաջադար լինել մարդու իրավունքների հարցում կրթության, ուսումնասիրությունների, քարոզի եւ կրթաթոշակների գործում, նշել է խոստումը ֆիլմի պրոդյուսեր Էրիկ Էսրայելյանը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգվում է հանրապետության կառավարության երկրորդ մասնաշենքի ճակատային հատվածը։ Ըստ Եվրոստրոյ համանախագահ պատասխանատվության ընկերության կապալարու կազմակերպության գլխավոր ինժեներ Տիգրան Ավանեսյանի առաջին փուլում տարվել են պատերի ուժեղացման աշխատանքներ։ Նախատեսվում է ամբողջությամբ փոխել շենքի պատուհանները, ձևափոխել շենքի մուտքը եւ կատարել ներքին ու արտաքին հարդարման աշխատանքներ։ Վերանորոգման արդյունքում կառավարության շենքը կստանա նոր տեսք, ինչի արդյունքում էլ ավելի բարետես կդարձնի Ստեփանակերտի կենտրոնական հատվածը։ Շուշիի վերին մզկիթում իրականացրած հնագիտական պեղումների արդյունքում իսլամական գերեզմանատան տապանակարեր են հայտնաբերվել, որոնք հիմնականում թվագրվում են 1905-6 թվականներ։ Այս մասին ասել է Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն, պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական գծով փոխտնօրեն, հնագիտական արշավախմբի ղեկավար Նժդե Երանյանը։ Հնագիտական արշավախմբի ղեկավարի խոսքով պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել է սալահատակ տարածություններ եւ ջրավազանի տարբեր ժամանակահատվածի խողովակներ, ինչպես նաեւ աղյուսաշեն կառույց, որը նախնական ուսումնասիրություններով ջրամբար է։ Արցախի Պետական համալսարանում այսօր հյուրընկալվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մարդաբանության ինստիտուտի տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանը։ Հանդիպանը ներկային կենսաբանության, աշխարհագրության, պատմության ֆակուլտետի ուսանողներ, դասախոսներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Լևոն Եպիսկոպոսյանը 1990-ական թվականներին եղել է Արցախի մայր բուհի ռեկտորը, տարիներ ի վեր Երևանում զբաղվում է մարդաբանության խնդիրներով։ Ներկայումս անվանի մարդաբանը զբաղվում է Ազոխի քարանձավի ուսումնասիրություններով, մասնավորապես նրանցում եղած ոսկորների ուսումնասիրությամբ։ Կա ենթադրություն, որ մարդկության ցակումը եկել է նաև հայկական լեռնաշխարից։ Պարոն Եպիսկոպոսյանի հավաստմամբ ուսանողությանը պետք է ավելի շատ ներգրավել հենց մարդաբանության ուսումնասիրման գործընթացին եւ ոչ թե քաղաք քաղաքական Ինձ համար շատ կարևոր է ուսանողների հետ հանդիպել։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր երեխաների մոտ առաջանա, ապագա սերունդների մոտ առաջանա հետաքրքրություն գիտության հանդեպ։ Եվ ոչ միայն քաղաքականության, քաղաքականությունը լավ բան է, բայց պետք է քաղաքականությունը զբաղվեն քաղաքական գործիչները։ Երեխաներին պետք է քիչ ներգրավեն քաղաքականության մեջ։ Մեր գործնեությունը պրոֆեսիոնալ գործնություն դա էլ է քաղաքականություն։ Քաղաքականությունը չի կարող զարգանալ առօրյա կյանքից կտրված։ Մեր առօրյա կյանքը պետք է այնքան հարուստ լինի, որ քաղաքականությունը լինի արդյունավետ։ Իդեպ ուսումնասիրությունները Լևոն Եպիսկոպոսյանը միայնակ չի իրականացնում։ Միջազգային գազམ་ակերպությունները եւս ներգրավված են այդ խնդրում։ Արդյունքում կատարվել է բավականին լայնածավալ աշխատանք, որն էլ այսօր սլայդ-շոուի տեսքով ներկայացվեց։ Աշխարհագրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Արցախի Պետական համալսարանի աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս Յուրի Արաքելյանի խոսքով Մտածեցինք, որ աշխատանքներն են գրավել ուսանողներին ծանոթացնեն, թե ինչ աշխատանքներ են կատարում, որպեսզի ուսանողներին հետաքրքրություն առաջանա։ Եվ նույնիսկ արդեն Արցախից կան ուսանողներ, որոնք գնացել են արդեն պաշտպանել են Իսպանիայում, մեր աղջիկներից մեկը հնեաբանությամբ արդեն զբաղվել է պաշտպանել է, եւ կան ուսանողներ Հայաստանից բավականին, որոնք արդեն խորացած են եւ հետագայում նրանց գիտական ուղղությունը կունենան։ Կարևոր է մայրբուհի ուսանողներին եւս կցել այդ աշխատանքներին նշեց Յուրի Արաքելյանը։ Ցանկացած հանդիպում հատկապես այդ կարգի մասնագետների հետ իհարկե ուսանողները մա շատ լավ է եւ ստանդարտներն արդեն ներշնչվում են կարող են հետագայում ողջորված են այդ գործը շարունակել բացվում են հնարավոր ավորոնակ ասենք ուսանողը դեռ չգիտի որ ուղղությամբ զարգանա ինչ ուղղությամբ եւ սա ստիմուլ է որ ինքը արդեն կարողանա մի ուղղություն ընտրել Հանդիպման ավարտին միջոցառման գլխավոր բանախոսը պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանը պատասխանեց դասախոսների եւ ուսանողների կողմից բարձրացված հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մի խումբ հասարակական գործիչներ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն ու բնապահպան Կարինե Դանիելյանը նամակով դիմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բիլբուլովի դեմ։ Բացի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարից նամակն ուղարկվել է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խորհրդի բոլոր անդամներին, ինչպես նաև այն պետություններին, որոնք առաջադրել են տեխնացումներ։ Մարզասերների համար ապրիլի 21-ից 24-ը Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում տեղի է ունենալու Եվրոպայի Կ1 առաջնություն։ Առաջնությանը մասնակցելու են նաև Արցախցի մարզիկներ Արման Գալստյանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ Անտոնիո Քոչարյանը մինչեւ 50 կիլոգրամ։ Հայաստանի Հանրապետության Մուայ Թայի Թայլանդական բռնցքամարտ ֆեդերացիայի նախագահ Արտակ Բրուտյանի նախաձեռնությամբ ապրիլի 14-ից 17-ը Երևանում տեղի է ունեցել Մուայ Թայի միջազգային մրցաշար, որին մասնակցել են Արցախցի 37 մարզիկ։ Արցախի մարտարվեսների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանը նշել է, որ միջազգային մրցաշարին առաջին տեղ են գրավել 19 արցախցի մարզիկ, արժանանալով ոսկե մեդալների։ 9 հոգի երկրորդ եւ 8-ը երրորդ։ Մրցաշարին մասնակցել են շուրջ 150 մարզիկ Արցախից, Հայաստանից, Ռուսաստանից, Վրաստանից։ Տեղեկացրել է Գարեգին Աղաբալյանը եւ ընդգծել, որ մրցաշարի արդյունքները բավականին գոհացուցիչ են։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան։ Տաքություն։